لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. upoznaj islam. Upoznaj svoga poslanika. Ja vali Bog poslanika. Men aslam jaslam, wa bil jannati jaslam. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj svoga poslanika. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala Allah, gospodaru svjetova, salavat sana posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Vi slušate Radio Naba 107.2 od večeras počinje inša ta'ala ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika, a sve u organizaciji džamije Kralj Fat. يا رب المصطفى Svaku noć ćemo se družiti znači od večeras do narednog ponedeljka u ovom istom terminu od 20 sati i 30 minuta pa sve do 22 sata. Večeras s nama u društvu će biti dr. Šefik Kurdić, a tema je stanje ljudi prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon objave to jest nakon dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa posljednjom objavom sa islamom. vrijeme inšao to da počnemo sa prvom večerašnjom emisijom sa temom stanje ljudi prije dolaska poslanika sallahu alaihi sallam i nakon dolaska poslanika sallahu alaihi sallam a predavač je doktor Šepi Kujić. Ja Rabbel Mustafa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi slušatelji Radio Naba, assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo kao ste čuli u ovome ciklusu od večeras, inša Allahu ta'ala, govorimo o najvećem čovjeku koji se ikada pojavio na ovome svijetu, o poslaniku Islama Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem koji je bio hatemu nebijin dakle poslanik koji je zatvorio kružnjuši svi ranije Allahovi poslanika i čovjek ko, sa kojim se naravno svimi ponosimo i najveći ponos jeste slijediti takvoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem a također je veliki ponos vjerujte i za nas da možemo nešto kazati kao ovi siromašni obični Allahovi robovi o najvećem njegovom robu najvećem čovjeku koji je kročio hodao ovozemeljskom pozornicom, čovjeku koga, koga su, kao što znate, slijedili milioni, milioni, milijarde ljudi kroz historiju i konačno, evo čovjeka koga sada uvažavaju, vole brojni e, milioni ljudi u svijetu i mi se naravno pridržujemo nakon ovakvih insinuacija i napada na poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ga branimo istinom, ne mržnjom, ne napadima, ne paljenjem, nego dakle da ga branimo istinom i to je jedini islamski način prezentiranja stvari, jedini islamski način kako se može govoriti o istini o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Evo kao što ste čuli u najavi, meni je pripao zadatak da govorim o stanju, dakle prije pojave Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kao i o stanju nakon njegovog dolaska na arabijansko poluotro, polu, polu, polu otočje. Dakle, šta je značio dolazak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za to napaćeno čovečanstvo i e, šta je poslanik alaihi salatu wasallam u početku učinio, dakle, e, koje korake poduzeo kako bi ljude odvojio od najveće moguće ovisnosti koja je bila i koja biva danas na ovome svijetu, a to je idejna ovisnost, to je ovisnost o kipovima, to je opis, ovisnost o raznim predožbama, iluzijama koje imamo, ne samo tada, nego i sada. I naravno ja ću pokušati nekoliko rečenica prvo reći o tome kako je stanje bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a onda i nakon njegovog dolaska i napraviti jednu komparaciju između onoga što je bilo u 7. vijeku vijeku dolaskom Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kao i ono što danas imamo. Dakle, imali velike razlike između džahilijeta 7. vijeka i džahilijeta 20. odnosno 21. stoljeća u kome se mi nalazimo, u stoljeću u kome mi živimo. Dakle, kakve su razlike i šta bi poslanik sallallahu alaihi wasallam dakle odnosno sa njegovim učenjem šta bismo mogli danas mi postići u ovome svijetu ili u ovome vijeku u kome živimo na prvom mjestu da naglasim da je poslanik islama sallallahu alaihi wasallam kao i svi rani Allahovi poslanici salavatullahi alaihi međmain došao sa jednim jedinim ciljem da ljudima bude putokaz na ovome svijetu, da im bude putovođa da ih povede i da na neki način e, bez obzira što imaju brojne podlike, kvalitete, vrijednosti koje je Allah Želešanu obdario ljude, počeoši od njihovi intelektualni spoznajni, emocionalni, brojni drugi mogućnosti i ljepota koje oni kod sebe imaju i koje skrbe, Allah Želešanu im šalje i poslanike da kao takvi pokažu put čovjeku na ovome svijetu kako ne bi lutali, kako bi uspostavili jedan pravi kriterij, prave standarde na ovome svijetu, pa je onda vidite sa prvim čovjekom već počela da na neki način se spušta Allahova milost, njegov rahmet preko Adem a.s. koji je to što je saznao i spoznao svoga gospodara prenosio svojoj supruzi Havi radijallahu ta'ala anha kao i svojoj djeci, a onda su nastavili slijedom ostali Allahovi poslanici Nuh a.s. i brojni drugi poslanici koji su vidjeli kroz brojne, e, je tako, kroz brojna ta dunjaluška puteve i bespuća kroz brojne vjekove i stoljeća nosili i pronosili lijepu Allahovu vjeru i na taj način pokušavali odagnati i udaljiti ljude od Allahove vatre, udaljiti ljude od tramputice i dalaleta i uvesti i u pravi islamski dakle, način života. Poslanik Islama, sallallahu alaihi ve sellem, Muhammed, dakle, alaihi salatu ve selam, je samo jedna, dakle, ta karika u nizu tih karika u lancu Allahovi poslanika, koji je također imao jedan zadatak da tu nit koju je Allah Želešanu od prvoga čovjeka, od Adem, alaihi salama, uspostavio na ovome svijetu, pa preko Nuh, alaihi salama, Ibrahim, alaihi salama i brojni drugi Allahovi poslanika, da on bude ta konačna verzija Allahove riječi, Allahove, eh, dakle, od objave i on je došao sa zadatkom da upotpuni kompletnu objavu koja je vremenom dolazila i da konačno bude od ljudi koji će prezentirati Allahovu istinu na ovome svijetu i spasiti ljude od njegove pojave pa sve do sudnjega dana. Jedini on može biti garancija ljudima za uspjeh. Drugi ljudi bez obzira kako se zvali, kojoj religiji, kojoj ideologiji pripadali, neće moći okusiti i osjetiti slast dženneta i ljepotu ti с Tarivoja džennetki ukoliko ne budu u istinu pored vjere u Allaha gospodara svemira, pored vjere u sudnji dan ne budu slijedili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato je na nama zadatak i obaveza da iznesemo te činjenice kako oni koji imaju pameti, imaju svijesti, dobro razmisle o tome i da znaju da nije moguće taj ključ uopće preuzeti ključ džennetki bez poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kako i navodi u jednom rivajetu koji bilježi ima muslim Buharin u svome sahihu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da će ući u vatru svaki pripadnik moga ummeta, svaki kršćanin i svaki židov ukoliko ne bude vjerovao u ono što sam ja donio, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, Ako pogledamo, nema šanse da uđe bilo koji čovjek bilo koji čovjek u džennet bez ovoga ključa koji će uzeti od poslanika Islama Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zato nam je obaveza da do, dostavimo svim ljudima bez obzira kakvi bili, bez obzira kojoj boji kože pripadali, bez obzira kojem narodu i kojoj nacionalnosti pripadali, mi smo dužni to da dostavimo, da kažemo, da iznesemo, jer su oni dužni to prihvatiti, jer na kraju neće imati u istinu sreće, bez obzira što svako od nas govori da ima, da niko nema neku vrstu monopola nad istinom, ovdje se jasno zna da taj ključ dženneta jedino nosi poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, naravno nakon svih ranija Allahovi poslanika, koji su to nosili, pronosili, donosili, dolazili i nakon iskrivljavanja i falsificiranja Allahove Đelešanu objave, onda je poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao i obnovio sve ranije dakle božanske objave koje su dolazile i poslanika e, dakle poslaničke ranije e, je tako ideje koje su iznosili koje su pronosili on je u konačnoj verziji islama jasno uspostavio i nama jasno dostavio i zbog toga današnji čovjek bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao bez obzira kojoj boji kože bez obzira kojem staležu i staleškom nekom opredjeljenju on je dužan da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zato je nama zadatak da to iznesemo da da kažemo i ja ću u kratkim crtama reći samo nekoliko riječi i uporediti ono što je bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem na arabljanskom polotočju i ono što mi danas na neki način imamo i vidjet ćete koja je potreba, nasušna potreba i žeć za poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam ništa danas nije manja, čak je veća i žešća potreba, danas je veća žeć, veća glad za tim duhovnim zadovoljstvom koji poslanik alaihi wasallam nosi nego što je to nekada bilo. Danas ima više poroka nego što je bilo poroka u vrijeme poslanika Muhammeda alaihi wasallam danas ima brojni elemenata koji nisu postojale u njegovo vrijeme. Pa prema tome danas je narod na neki način obavezan da odagna od sebe sve te elemente i današnji savremeni čovjek koji je ostao gladan, koji je duhovno osakaćen, osiromašen, jedino može naći svoj put, svoje puteve, svoj način, dakle povratka istinskim vrijednostima ukoliko se vrati Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i njegovom nepatvornom učenju koje su islamski učenjaki, učenjaci kroz historiju poput muhaddisa i velikana islamske riječi uspjeli sačuvati, iznjedrili kroz ova historijska, jel tako, bespuća i donijeli na svojim plećima, u svojim glavama, u svojim dijelima, u svojim knjigama, u svojim hadijskim zbirkama, donijeli do nas i mi imamo načina, imamo sreće i zadovoljstvo da čitamo ono što je je vezano za našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mnogi od vas znate i mi nećemo puno ponavljati detalje koji su vama poznati šta je bilo u prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, arabljanski poluotok, da, Arapi, u kakvom su stanju bili? To su bili ljudi bez kulture i civilizacije u onom e, smislu riječi koje su, recimo, posljedovali Perzijanci, Bizantinci, ono što posljeduje danas Evropa, Zapad i slično tome. Dakle, to su bili ljudi koji su uglavnom bavili stočarstvom, ti koji se bavili uglavnom trgovinom. Nije bilo neke materialne razvijene kulture, jedino ono što su imali razvijeno to je bila Kaaba koja se nalazila u Meki. Sve ostalo je uglavnom bilo na jednom e, minimumu ili nije uopće ni e, vrijedno spomena. Dolaskom Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vidite kako stvari mijenja. To s jedne strane, s jednog aspekta. S druge strane, drugog aspekta vidimo dakle, e, brojne anomalije koje su sad natjerale taj narod e, na prvom mjestu od e, ovisnosti o kipu, kipovima, širku, idolima, kumirima, kojima je bila čak napunjena i sama Keaba, pa do e, obožavanja svega i svačega strasti, pjevačica, alkohola, alkoholnih pića i svi drugi poroka koji su bili u to vrijeme i takako carovali i našli svoga uporišta među Arapima. S druge strane, također, kao što znate, ako bi se rodilo žensko dijete, vi znate da su Arapi zakopavali brojni e, plemena Arapska, zakopavali su i u zemlju, zato što su smatrali da žensko dijete donosi nesreću, zato što su smatrali da žensko dijete ne može ići u lov na krvolosne životinje, zato su smatrali da žensko dijete ne može ići u rat i da ne može puno doprinositi, a samo oduzima hranu i na faku ljudima i onda su smatrali jednom vrstom negativne pojave, jednom vrstom lošeg znaka e, i predznaka kada bi se rodilo žensko dijete, pa su brojni Arapi zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju kada bi im se rodilo, kako Kurani Kerim kaže, namršti bi im se lice, odnosno čelo, kada bi im se rodilo žensko dijete. A onda poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa dakle, vizijom Islama koju je Allah Đelešanu objavio i dostavio putem njega, jasno pokazuje kako čovjek treba da nastupi, kako treba da gleda i na dakle, žensko čeljade, kao i na muškarca i da tu uopće nema razlike među njima i da ima i dijete žensko, dakle, sasvim normalno pravo i sve, sve obaveze i dužnosti kao što ima i muškarac i da nema klasično razlike između muškarca žene osim što ima razlike u bogobojaznosti, osim što ima razlike u nekoj biološkoj, naravno funkciji jer žena može da rađe, a čovjek ne može, tu postoje samo male razlike, a sve ostalo je bilo na neki način svedeno na istu mjeru i istu ravan i zbog toga je poslanik Islama, sallallahu alaihi ve sellem, nakon jednog takvog stanja gdje je žena bila ponižena, gdje je čovjek bio ponižen, gdje je sve bilo praćno svedeno na alkohol, alkoholizirano stanje, gdje je sve bilo svedeno na obožavanje kipova na obožavanje onoga što nič, ništa ne vrijedi, što ništa ljudima ne može donijeti kao korist, on je naravno sa svojom pojavom već bio jedna vrsta revolucionara koji je trebao to promijeniti i sad ćemo vidjeti naravno nakon e, nekoliko napomena koliko je poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uspio za kratko vrijeme 13 e, godina u Mekki dakle da promijeni tu jednu sliku da promijeni predložbu akide da promijeni predložbu tog menheđa koga je Allah Allah Želešanu uspostavio putem Kur'ana i Kerima i poslanika alaih salam koji je prvi 13 godina u Mekki donio i pronio Allahu u Đalešanu u riječ i uspostavio mehanizam koji treba da vlada na ovome svijetu kako bi ljudi postali u istinu robovi Allahovi, a ne robovi ljudi. Jer to je bila njegova odlika osnovna zadaće poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da izvuče ljude iz zulumata ili nur, dakle iz raznih tmina na svjetlo. I on je to i zaista učinio. Inače, e, arabljansko polotoč je bilo prekriveno raznim vrstama tmina od, dakle, širka koji je bio najveća tmina, najveći zulom. Inne širke le zulmu na avim, kako ga Kur'an i Kerim definira. I to je, naravno, bio najjači, najjači e, dakle zulm ili naj, naj, najveća tama i tmina koja se nadvila nad arabljanskim polotočim i nad čitavim svijetom jer je narod vremenom nakon nakon Musa alaih salama, nakon Isa alaih salama vremenom su oni poprilično e, zaboravili i otupili na tu oštricu niti la ilaha illallah pa su vremenom izostavljali e, dakle monoteizam, a malo pomalo na, naravno kroz razne šupine u njihovom e, odnosu prema islamu nadirao je e, ta jedna vrsta širka, jedna vrsta dakle onoga što Allah Želešanu ne voli i ne želi i zbog toga je poslanik ali islam poslan u jedno takvo mrtvilo, u jedno takvu e, dakle sivilo, u jednu takvu mrašnjaštvo da pokuša izvesti ljude naravno sa Allahom Želešanu izunom i sa odgojem koga je Allah Želešanu uspostavio E, putem Džibrile Mina koji je djelovo na poslanika ali i salami koji ga je stalno nadzirao i na taj način uspostavio dakle čovjeka koji će sa najboljim metodama najperfektnijim metodama sa najhumanijim idejama uspostaviti dakle to svjetlo koje će obasjati na prvom mjestu Meku iza toga Medinu a iza toga naravno i čitav svijet jer poslanik Islama sallallahu alaihi wasallam nije došao kao brojni drugi reformatori u jedan narod u jednu naciju, u jedno okruženje u jedan milije. Poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao to znate, dolazi svim ljudima. I zato pogledajte kako Allah, Želešanu u Kur'ani Kerimu, lijepo kaže, Kul ja juhan nasu, inni rasulullahi ilaikum džemija. Dakle, reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Dakle, svima vama i vidite poslanik alejhi selam iako je došao u tom okruženju u Mekki on ne dolazi Mekelijama on ne dolazi Medinelijama on ne dolazi samo Saudicima on ne dolazi Jemencima on dolazi svim ljudima na svijetu inni rasulullahi ilaikum džemija ja sam svima vama Allahov poslanik dakle on dolazi svim ljudima svim rasama, svim klasama svim dakle socijalnim jel tako onaj strukturama i na taj način pokušava da sačini jednu jedinstvenu cijelinu koju Allah želešanuhu jel tako onaj je odredio da učini poslanik ali islam i on je to zaista i učinio i u takvim okolnostima u kojima je dakle caravalo sve ono što danas danas imamo prilike vidjeti od nemorala, preko prostitucije, katlonski pjevačica do mita i korupcije, ono što imamo danas u našem savremenom svijetu, poslanik Alihi Salam je to zaista na jedan izvanredno lijep način uspio onaj devalvirati ono što ne valja, afirmirati ono što valja, a zbog čega? Upravo zato što on nije bio onaj, dakle, svoje ideje iznosio na temelju svojih e, nepsova, svojih čeifova, svojih nekih predožbi, nego zato što je ta objava došla od gospodara svjetova, koji zna čovjeka, zna znam predstavom što Arapa, ali Boga mi zna i čovjeka iz 20. i 21. stoljeća i zna šta nama treba i zna koliko nam treba o svi elemenata, nauke, tehnike i radne drugi spoznajni vrijednosti i zna šta ćemo osjetiti kao potrebu jednog dana u bilo kojem vremenu i prostoru. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam znači zato pokušao prvo da izliječi dakle tu ovisnost o kipovima, o širku koji su u istinu vladali i dominirali tim područjem kada su ljudi pravili od kamena, kada su pravili od bilo čega drugog kipove, njima se počitav dan klanjali. I zato su neki ashabi, kako navodi uh, El Mubarek Furi, kada tumači neke hadise kod uh, sunena imama Tirmizije, spominje neke hadise, neke predaje u kojima su neki ashabi uh, nakon nakon eh, naravno prelaska na islam i ostavljanja tog mraka i tmine u kojoj su živjeli, oni su onda naravno ismijavali se tim nekim svojim glupostima i bedastoćama koje su činili dok su e, ranije bili mušici i onda se osmijehivali pa kaže da je poslanik sallallahu alaihi sallam kjane je tebe se mu rasulullah sallallahu alaihi sallam tako i on bi se osmijenuo sa njima kad, kad je čuo šta su oni govorili oni kažu mi smo znali napraviti kipa od eh, slatka, od halve i po čitav dan mu se klanjati. A onda kada izgladnimo, onda uzmemo, otkinemo nos od naše ekipa pa ga pojedemo, otkinemo uho pa ga pojedemo i na taj način zadovoljimo svoju glad. E to je, naravno, pogledajte, bio, bi, bilo božanstvo predstavski Arapa. Jedan drugi Asav kaže, mi dok smo o, preš, bili o, mušici, mi smo, kaže, sebi napravili kipa od kamena i onda dođe ptica i izbaci izmet da oprostite na tom e, našem božanstvu i kaže onaj, a mi ne možemo da to da ispriječimo, a to božanstvo niti mrda, niti se pomiče, niti se brani i dakle onaj naše božanstvo jednostavno je bilo pretrpano sa tim izmetom od ptica koje su dolazile i na njih izbacivale. I onda smo mi se pitali kako je to božanstvo koje nije u stanju ni zlo ni dobro da učini. I onda kad su o tome se e, sjećali, evocirali uspomene na takvu jednu svoju vrstu ponašanja, oni se smijali, a sa njima bi se nasmijao i poslanik Islama, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, pogledajte, koja je, koja je bila nelogičnost u njivom nastupu. Ali pogledajte ljudi koji su shvatili e, suštinu e, svoje vjere, shvatili suštinu islama, koliko se oni vratili i koliko su spoznali prave vrijednosti i pravu vjeru i zbog toga možemo slobodo konstatirati da je dolaskom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam napravljena najveća revolucija u istoriji čovečanstva i sad tog historije i danas u Evropi i kod nas u Bosni i Hercegovini na bilo kojem drugom mjestu sav ovaj napredak nauke i tehnike nije ništa drugo nego zahvaljujući tom jednom poticaju, jednoj motornoj snazi koja je bila u poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam koji je dakle jednostavno kipove i sve ostalo porušio sa fethom Mekke i od tada naravno nema više ti nejasnoća, nema više ti gluposti koje su bile u to vrijeme i od dana današnjeg Dakle, ta jedna vrsta obožavanja kipova je prilično svedena na najmanju moguću mjeru. Danas imaju razne vrste kipova koje su nastale u našim glavama. To su kipovi koji su nastali u našim predržbama, ali vrlo malo je ljudi koji obožavaju danas dakle kipove koje je poslanik Ali Islam sa svojim časnim ashabima Ridvanullah i Tala Ali Međmain polupao u Keabi kada je 630. godine ili 8. godine po Hidži, jel tako vratio se u Meku i polupao sve ono što ljudima odvodi pamet od onog pravog stanja u kome se nalazimo. I naravno, e, gledajući na, na, na to vrijeme, mi smo očekivali da će posebno u današnjem vremenu ljudi doći spoznaje, da će vidjeti koliko su griješili u ovim stvarima i koliko je poslanik Alehi Salatu Veselam doprinio dakle, ovome e, čovjeku današnjice, jer ako uzmete samo jednog od e, veliki, naravno onaj ateista ljudi koji su bili sekularisti, materialisti, ateisti, dakle nemuslimani i s druge strane čovjek, ljudi koji se e, deklarirali kao nevjernici, kao što je bio recimo Friedrich Engels, jedan od poznati, jel tako, drugova Karla Marksa, on je sam izjavio da bi Evropa bila hiljadu godina u nazadku da nije poprimila brojne elemente kvalitete koji su došli putem islama. Dakle, on koji nije volio islam, čovjek koji se borio protiv vjere i uopće religije, bilo koje religije, čovjek koji je, dakle, bio u istinu onaj, jel tako, ateista, marksista, on je priznao da bi Evropa hiljadu godina bila zaustalija, da nije bilo islama i da nije bilo bilo E, dakle muslimana koji su bili most koji su preveli ta značajna dijela iz filozofije, logike iz metodike i brojnih drugih velikih znanosti sa grčkog jezika, sa staroegipatskog i sa brojnih drugih istočnjačkih jezika i preveli su naravno sa onaj ti jezika na arapski, sa arapskog na evropske jezike a obzirom su muslimani dugo vremena vladali Španijom, to je došlo do Evrope došlo je čak i do brojnih centara u Evropi i znate da su u muslimanskoj Španiji, u Toledi u Granadi, u Sevili i brojnim drugim mjestima, da su čak i brojne pape koji će kasnije postati nosioci kršćanske vjere, da su studirali upravo na univerzitetima koji su držali i organizirali muslimani i da je naravno jedna takva revolucionalna ideja došla i putem ti ljudi, da je došla putem naravno drugih učenjaka, a ništa od toga ne bi se moglo otkriti da nije bilo muslimana koji su bili nosioci, koji su bili dakle reformatori te ideje koja treba osloboditi čovjeka od pritiska svih ovih suludi ideja, od pritiska širka, od pritiska naravno ovisnosti koje su bile prepoznatljive u vrijeme poslanika ali islam, a naravno i iza toga. I naravno ovo je sve ono o čemu će se govoriti ovih dana, ovih, ovu sedmicu dana, inša Allah, tala, o našem poslaniku, ali i salam, mi pravimo jednu vrstu, naravno, uvoda, jednu vrstu, e, na neki način, podastirujemo taj tepi kojima će naši sljedeći e, predavači, inša Allah, utala, hoditi, kročiti, iznositi ove boje, ove detalje, ove niti koje je naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, ovaj čilim koji on satkao u toku 23 godine svoga poslaničkog života. Dakle, čilim koji nije bio prepoznat u vrijeme njegovog dolaska. Čilim u kome, naravno, ljudi nisu ni znali šta je to, jer predislamski Arapi, kako sam napomenuo, su ljudi bili u najviše slučaju, dakle, beduini, nisu imali ništa od svojih e, kvaliteta veliki u smislu e, kulture i civilizacije. Najbolji, e, najbolja potvrda za to je kada su jedne prilike, e, kada je trebalo da počne borba između Perzijanaca i muslimana, pa je jedan od velikih vođa Perzijanaca Rustem upitao ashave koji su bili ispred njega, a tada je naravno se prvo su muslimani pozivali ljude u islam, pa ukoliko prime onda nije bilo potrebe za borbom, ukoliko su oni smatrali da treba boriti, onda je borba i nastavljena prvo naravno sa junacima na Megdanu, a onda je tek išla borba prsa u prsa, e, svaki čovjek na svakog e, svoga, je tako, protivnika, I onda kada su razgovarali, kada je Rustem njima pitao o, ashabe koji su bili emiri ti e, bitaka, pitao je, dobro, zašto se vi borite? Evo vi ste Arapi, kaže Beduini, vi obično se bavite samo trgovinom i imate ovce, koze i onaj, ne znam, dele za kojima idete. A mi, Perzijanci, imamo tako razvijenu više godišnju, dakle, hiljadu godišnju, imamo razvijenu kulturu, civilizaciju materijalnu i svaku drugu. Evo, recite šta vam treba, treba li vam novac da vam da damo, treba li vam onaj, ne znam, bogatstvo da vam damo, treba li vam nešto drugo da vam damo, samo da ne prospamo krv jedni onaj, drugima. A onda su ashabi odgovorili, mi nismo došli u ovu borbu, izašli radi sebe. Nama ne treba bogatstvo, nama ne treba ništa. Mi smo došli da iznesemo pravu ideju koju je Allah uspostavio i njegov Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a to je da izvedemo ljude min biti dunija ila seatil ahiret da izvedemo ljude iz tog iz te tjeskobe dunjalučke u prostranstvo ahiretsko da izvedemo ljude iz ovog konglomerata tog velikog broja ideja filozofija gluposti da ju uvedemo ila adli ili slan da ju vedemo u dakle e, pravednost islama dakle iz ovoga zulma edijana, zulma razni vjera, zulma razni ideologija koje su poklopile ljude a koje su ljudi izmislili ili promijenili ili devalvirali i da uvedemo ila adlil islam u dakle tu jednu pravednost islama e zato smo mi došli a nismo došli da ganjamo svoje interese I onda je u istinu Rustan shvatio da je sa takvom vojskom, sa takvim ljudima nemoguće ratovati, jer on ne traže bogatstvo. To je pokazao sam poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam pozivom pa da mi e, večeras aktualiziramo dakle samo stanje prije dolaska poslanika alaihi salam i nakon njegovog dolaska vidjeli smo da je poslanik alaihi salam na isti ovaj način dakle odgovorio mušicima koji su kada su vidjeli da poslanik alaihi salatu salam u istinu ima velikog utjecaja na omladinu onda su pokušali da ga podmite jer to danas rade u čitavom svijetu vidite ako ima kvalitetan čovjek pokušavaju ga na razne seljašnja kupiti, podmititi i to rade čak sa muslimanima i zato ne treba da vas čudi što se nekada desi da neki musliman kaže nešto što nije u suglasju sa Allahom vjerom jer je sve na neki način danas uglavnom e, e, kako bi rekao posljedica tog jedne vrste podkupljivanja i oni su znali mušnici i ostali koji nemaju vjeru jednog jedinog Allaha koji nemaju vjeru u onaj svijet koji nemaju dakle svijest odgovornosti na onome svijetu da će čovjek odgovarati za sve ono što učini što uradi I da nije ništa vrijednije nego jedna, jedna posebna dakle duša koja dođe Allahu i smije da pogleda u njegovom barek biće onoga dana kada se jedino gospodar svjetova mogne gledati u džennetu, odnosno na ovome svijetu. E, tako je poslanik Ali Islam bio ponuđen. Dakle, mušnici su znali da imaju tri elementa i tri stvari preko koji može čovjek da se na, naravno pokušao odvojiti od brojni vrijednosti i da kriteriji brojni padnu u prašinu kada se one ponude tri stvari to je ta moć e, vlasti, moć bogatstva i moć na neki način osobe suprotnog pola. Tako su poslaniku ali su vam ponudili dakle, ženu da izabere, da upre prstom u najljepšu djevojku iz najbogatije, najbolje, najkvalitetnije i najkarakternije porodice i da će ga naravno zato onaj nagrati sa tom najljepšom djevojkom. Samo da ostavi vjeru i ono što je počeo propovijedati. Pa su mu onda nudili bogatstvo što god želi da ćemo mu. I rekli su, evo bit ćeš nas vođa. Samo ostavi to što si počeo da govoriš. To je ono što danas zaokuplja brojne ljude u svijetu. To je ono što je kompletnu ovu zapadnu kulturu i civilizaciju poklopilo, kojom dominira. Da, tako da ljudi, vidite, nemaju vremena ni za svoj odnos prema gospodaru svjetova, nemaju vremena za namaz, nemaju vremena za molitvu, jer on iz radnog odjela odmah uleće u piđamu, iz piđame odmah uleće u radno odjelo, nema kad da onaj se pozna njegovog gospodara, nema kad da onaj vodi računa o svojim vrijednostima, kvalitetima, moralnim elementima koji mora morao da ima. E tako je bilo i u to vrijeme, naravno, oni su pokušali poslaniku, ali i salam, podnetnuti ono zbog čega se ljudi najviše i kupuju i podkupljuju. Ali pa pogledajte, ovdje najbolji dokaz i razlog da je poslanik, ali i salatu salam, u istinu bio uh, Allahov izbor, da je on bio taj koji je bio očišćen od ti elemenata i natruha raznih utjecaja, on je onda izgovorio tako mi Allaha kada bi mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bi odrekao onoga čime me Allah zadužio. E ovo je naravno ono što mi danas trebamo kao vjernici znati, osjetiti i očutiti ovu jednu snažnu poruku poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a kako i ne bi bio kada nije imao natruha od ljudi, kada nije njegova vjera bila proizvod i produkt ljudi, kada to nije bio nije produkt ovih današnjih škola i univerziteta, nego je to bila dakle produkt e, džibrilove džibrilove, e, dakle terbijeta, džibrilovog odgoja koga je on imao kod poslanika alaihi ve sellem, zato lijepo imame se mami spominje hadis da je poslanik a.s. rekao eddebeni rabbi fahsene te'dibi moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao ovaj hadis imam sujuti ocjenjuje kao hasan predaju što znači da je kvalitetna predaja koju je poslanik a.s. dakle kaže moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao edebeni rabbi fahsene te'dibi i pogledajte sad ovu jednu lijepu finu konstrukciju kojoj znamo da ne možemo pogriješiti da ne možemo skrenuti sa pravoga puta da ne možemo otići u dalale tako slijedimo ovoga poslanika alaihi salam koji nije bio vidite pod utjecajem ovi razni šarlatana koje mi danas imamo koji stalno siju jednu vrstu sihra jednu vrstu ti zarazni ideja koji imamo danas u svijetu nego je bio odgajan i nadziran od strane gospodara svjetova putem Džibrile Mina, tako da nije mogao pogriješiti nije mogao ljude uopće one dovesti na jedan rub propasti kao što je danas čovjek doveden u ovom vremenu i prostoru i mi ćemo naša inšala utala o tome nastaviti nakon jedne kratke, kratke pauze koju ćemo imati s jednom kratkom ilahijom a onda ćemo ovim svim elementima, aspektima inšala utala govoriti kasnije. Evo nas Resule Ispod tvoje zastave U srcu je nosimo Kur'an sunne slijedimo Evo nas Resule Ispod tvoje zastave upravo dok slušamo ilahi o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, žao mi što ćemo preknuti, ali da vam spomenem još jednom naš kontakt telefon putem kojeg možete slati vaše SMS poruke, te 062-215-541, Nosimo u sebi salavate na tebe, kraj izbora Resule, mi slušamo predaje, donosimo u sebi salavate na tebe krenuli smo putem svojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora.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 A vi možete i dalje slati vaša pitanja putem SMS-a na kontakt telefon 062-215-541. Prvo pitanje je koliko su muslimani u Bosni džahili po pitanju islama? بسم الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Naravno, e, danas muslimani poprilično dobro znaju brojne stvari, imamo brojne podatke i brojne informacije o islamu, ali ja prije svega rekao da nisu puno muslimani džahili po pitanju islama informacija, ali su puno inertni i rekao bi da jedna vrsta stagnacije postoji u primjeni onoga što se zna. Jer ne bi se rekao da mi e, ne poznajemo puno informacija, ali bi rekao da puno ne radimo po tim informacijama. To je ono što je danas značajno jer je e, na neki način razvojeno, razvojeno ono amen u amenu salihati. Čovjek koji vjeruje i koji kaže da vjeruje i koji poznaje određeno elemente u posljednje vrijeme, nažalost vidimo da nema puno primjene ili sretne sinteze i harmonije, kako bi rekao Rahmete Mustafa Vusulađić, koga su partizani 45. godine ubili u Sarajevu i Mezar, mu se danas ne zna da je rekao da ne bi ni 14 godina e, na neki način misija Islama ostala, da je Mohamed a.s. E, dakle, da se razlikovala njegovo teorije od, teorije od frakcije, odnosno riječi od dijela ili dijela od riječi. Nego je poslanik a.s. kaže, evo 14 stoljeća traje njegova misija upravo zbog zbog toga što je ono što je govorio sprovodio djelo, a ono što je radio to je govorio. E nama to treba, nama treba dakle sada e, urnek koga smo imali u poslaniku ali islam i treba se vratiti samo na to izvorno znanje. Mnogi znaju puno toga o poslaniku ali islam, djeca uče u metebima, znaju gdje je rođen, kad je rođen, znaju komu je bio otac, ko je majka, znaju učenje šta je zaduž, zadužen musliman da čini, ali vjerujte brojni ljudi to ne čine. To je upravo zbog toga što nema te sretne sinteze s jedne strane, a druge strane strane također često smo učeni o islamu na način e, komplesaša, dakle da, da često se stidimo onoga što nam je rečeno o vjeri i s druge strane također često o islamu smo saznavali one vrste, e, jedna, vrste formalizama, a nismo saznavali suštinu islama i onoga što on nosi i pronosi. I zbog toga nadam se da će i ovo jedno ovako stanje, jedan odnos prema poslaniku, ali i salam koji smo imali posljednje vrijeme, da će brojne muslimane osvijestiti i da će će oni pokušati tražiti naći načina i kanala da saznaju zaista u svome poslaniku alihi selatu vasalam ono što je zaista suština da vidimo šta je poslanik Ali Isalam u kojem vremenu i prostoru činio, kako je nastupio u vrijeme mekanskom periodu, dakle kada je, kada je bilo vrijeme sasvim drugo, kako je postupao u medijskom periodu. Da mi vidimo gdje smo mi danas u Bosni i Hercegovini ili to mekanski ili medijski period, šta trebamo učiniti, koje metode, koje načine, koje moduse da bismo na neki način zadovoljili Allaha i njegovog poslanika Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Kada to uočimo, kada znamo, dakle, tačno istom ovom vremenu i prostoru, šta su nam prioriteti, onda ćemo tek moći odgovoriti na njih. Ovako sama, pa ne, same informacije koje imamo nisu nešto što je, što je posebno validno i značajno, kao što imamo onaj slučaj Abdullaha ibn e, Mesuda radijallahu talanu kada kaže da je umro Omer mate, umrlo mate mahu tisatu ašare ilmin, umro je Omer, a sa njim je umrlo i devet desetina znanja. Pa onda kaže jedan od sahaba kako će Omer e, ponijeti devet desetina znanja sa sobom u kabur, a samo jednu desetinu da ostavi drugim ashabima. A toliko je nas ashaba živi još. Pa Abdullah ibn Mesud kaže, ja ne mislim na informacije koje vi imate, šta je halala, šta haram, nego mislim na njegov marifetullah, na njegovu spoznaju gospodara svjetova. Dakle, on će da kaže na suštinu koju je Omer nosio i pronosio. Zbog toga se šeitan bojao Omera i bježao pred njim, da ne govorimo o dušmanima kako su bježali pred njim. Dakle, šeitan čak bježao pred pred njim. Ko pred nama bježi? Mi, vidite, bježimo pred drugim. To je jasan znak da nismo spoznali islam, nismo spoznali svoju vjeru kako treba. Dakle, da je vjera spoznata, onda bi drugi na mjesec dana hoda već malo drugačije respektirali muslimane. Danas, vidite, mi smo kao onaj, jel tako, nanos, kako Ali Salam kaže, koje voda baca sad lijevo, sad desno, kao one obične, onaj mulj koga voda baca i talasi mora i talasi rijeka s jedne na drugu stranu. Pa pitao je Ali Salama, a šta je to zbog čega? On kaže da je to zbog vena. A šta je ven? U čemu je problem? U čemu je ven? A on kaže, hubbu dunija, vakarahije to nauti to je ljubav prevelika prema Dunjaluku i e, bojazan od smrti, zato što ljudi ne znaju suštinu postoje, ne znaju da je smrt početak života, ne znaju da je to tek ljepota, da je to odlazak Allahu njegove periboje, da je to tek ponos za čovjeka, a ne život kakav se danas vrši ukoliko nije čovjek svjesnan. Zato je Omer bio ponosan, naravno, na svoj islam, zato je bio ponosan što ga se šeitan bojao, zato je bio ponosan što je na islamskim granicama stajao, zato je bio ponosan što je, dakle, spoznao suštinu islama. E, ono što je malo prije jedan od naših dakle, slušatelja postavio pitanje, u istinu džehl je veliki, ne zbog informacija koje imamo, dakle mi imamo veliki broj informacija, ali je džehl zbog suštine znanja koje bi trebali da imamo i zbog toga što se upravo ne vodi računa na koji način da spoznamo određene stvari. Jer vidjeli ste, Omer je jedne prilike koji je naravno bio željan sa znanja, uzeo samo jednu strancu te vrata, ali i sada se vam pitao šta ti je to Omer, kaže ovo je stranca te vrata. Kaže, Omere, ostavi je, jer tako mi je Allah Allaha da je Musa alaih salam živ, mene bi slijedio. U drugoj predaji koju prinosi Džabir radi Allahu talanu, a spominje bilježi je Ebu Ja'la al-Mursili, kaže se da je, tako mi Allaha, da su Musa alaih salam i Isa alaih salam živi, mene bi slijedili. Dakle, e, kada je došao poslanik sallallahu alaih sallam, onda sve drugo ostaje drugoradnog karaktera, onda ovo je primarno. E ovdje mi učimo recimo razne filozofije, razne onaj, ne znam, druge znanosti i to naša djeca više znaju nego što znaju po svojim poslaniku, ali su. Mi više znamo recimo o našim književnicima nego što znamo poslaniku, a taj književnik često zna da izmisli priču, da je proturi, da, da proturi neku ideju koja uće nije u suglasu sa islamom, ali mi to više često znamo, poznajemo i na neki način analiziramo na svojim časovima u svojoj nastavi, u svojim pedagoškim neretikim način nastupima, u svojim porodicama, nego što znamo o našoj vjeri, dakle suštinu. Mi znamo obično kada je poslanik Alessalam rođen, gdje je rođen, šta je činio, koju je bitku vodio, a gdje je suština, dakle, te vjere i suština onoga što mi smo danas trebali preuzeti, koje su to pouke i poruke koje bi trebali imati i njedriti nakon ovih poslanikov, ali selam, e, dakle, događaja njegovi faza u životu od mekanskog do medijskog perioda i šta je nama danas činiti, da li ono iz mekanskog ili medijskog perioda, koja je faza naše sada življenja ovdje, recimo u Bosni, koja je faza življenja u Engleskoj, koja je faza življenja u Saudijskoj Arabiji, koja je faza življenja u Egiptu, da vidimo šta mi možemo i koje su naše mogućnosti. Dakle, Allah neće nikog obtereti la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Dakle, van njegovi mogućnosti. Ono što mi trebamo učiniti danas u Bosni jeste, dakle, e, stvarna spoznaja gospodara svjetova i stvarna spoznaja prioriteta koje imamo na ovom svijetu da činimo. A to je, kako je slušalci primijetio, dakle, jedna suštinska nespoznaja ono oni vrijednosti koje islam jedri, koje emanira, koje spušta na ovaj svijet poslanika, ali islam je to nama zaista pojasnio i mi nemamo drugoga načina nego da se vratimo na tu suštinu stvari, a ona će doći naravno sa našim osvješćenjem, Allah je dao da ti su procesi krenuli i ovo nije ništa drugo nego jedna vrsta alarma koje na neki način neki ljudi, dušmani islama pokazuju da pokušavaju na ovaj način blaćenjem poslanika, ali islam, jer je to naravno njihovi zadnji nefesi i trza jer islam kako vidite on jednostavno prodire bez obzira koliko god pokušavali tu jednu taj izvor da, da, da spriječe da, da unište, da slome on nađe načina gdje god vi vodu recimo pokušate cementirati, asfaltirati, zacementirati ona probije, vidjeli ste ljudi naprave autoput pa ispod njega opet prolavi voda, nema šanse ovu Allahovu vodu koja je došla putem poslanika ali i spriječiti ona će sve ovaj dunjaluk izliječiti jedino ona ima i šansu da bude pravi eliksir lijek za ljude i zato je samo nama zadatak da spoznamo da ta voda u istinu liječi da znamo da ona nije zamućena a sve ono što muti tu vodu moramo ostaviti kao što je i Omer ostavio na strancu te vrata dok ne spozna pravi put, pravi islam pravi šarijat, a pravi šarijat je jedino donio i jedino očuvan od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallam 062-215-541 je naš kontakt telefon a, pristiglo nam je dosta vaših poruka neke su vezane za temu a neke baš i nisu mi ćemo odgovarati prvo na ove koji su vezane za temu ako nam ostane vremena da ćemo i na ova ostala pitanja Da li je obaveza svakom muslimanu da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim stvarima, ako jeste, da li je to moguće danas? Naravno, jasno se spominje u brojnim ajetima, Allah Želešanu kaže da je obaveza sređenja i pokoravanja Allahom njegovom poslaniku, ja i vele dina amenu, a ti Allah, a ti Rasul. Brojni su ajeti koji počinju na ovaj način i prema tome Allah Želešanu jasno i dvosmisleno, decidno govori o tome da treba slijeti i pokoravati se njemu i njegovom poslaniku. Čak u jednom ajetu kaže, men juti ir Rasula, fekada je ta Allah ko se pokori poslaniku, taj se pokorio Allahu. Jer mi se ne umijemo pokoriti Allahu da nije bilo poslanika ali islam. Da nije bilo poslanika ali islam, mi ne bismo znali ni klanjati. Da li bi udarali šakama, da li bi dubili na glavi, da li bi bili na leđima, da li bi skakali, da li bi vrištali, da li bi plakali, mi to ne bi znali uraditi, nego je poslanik ali islam rekao u sallu kema rejtu muni u salli. U jednom redoslovnom hadiskome se kaže klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Huzu anni menasikekum, uzmite od mene obrede hađa, Dakle, kako vidite da ja radim, vi tako činite. Prema tome, jasno se zna na temelju kuranskog teksta na temelju sunneta poslanika ali selam da je naša obaveza stroga dužnost slijediti poslanika ali i selam u svim elementima koji su vezani za šerijat i čak i za ovaj dio našega života ukoliko smo u stanju to primijeniti posebno kada je u pitanju ibadet kada je u pitanju šerijat tu nema dvojbe jedino kada je u pitanju ovaj naš dunjaluški život da li ukrenuti ovako kuću da li drugačije postaviti tu postoji naravno među učenjacima razlika da možemo neke stvari i sami po svom nekom istihadu poneći što urati što nije vezano direktno za vijet vjeru. A ono što je vezano za vjeru, to je poslanik Ali Isalam jasno donio, nemamo pravo ni ubacivati, dodavati, niti oduzmati od sebe bilo šta, nego slijeti poslanika Ali Isalam na način kako on kaže, alaikum bi sunneti, wa sunneti l-hulefa ir-rašidin al-mahdijin. Dakle, držite se moga sunneta i sunneta pravedni halifa nakon mene. To se misli naravno prije svega na četvoricu Ulefajr Rašidina i naravno dok su muslimani slijedili taj put, onda je sve bilo gut, sve bi bilo dakle u redu i bilo je u redu. Međutim, čim su počeli da slijede svoja mišljenja, svoje predužbe kad su počeli da slijede krnjave ideje koje ljudima naumpadnu i koje su produkt, proizvod ljudi i ljudskog mišljenja i promišljanja, naravno da je došlo do ove, ovog izvitoperivanja koje imamo danas u svijetu. Ako bi se slijedio poslanik sallallahu alaihi sallam, onako kako to traži Allah, gospodar svemira i kako poslanik alaihi sallam tumači, onda bismo mi danas imali islam onakav kakav jeste. Ne bi bio on prepoznat kao vjera ovakva, vjera terora, vjera onoga, vjera ovoga, onoga. Naravno, zato što upravo se ne slijedi poslanik ali islam i upravo zbog toga smo se mi udaljili od e, suštine poslanikov ali islam slijedjenja, došlo je do jedne ovakve slike i neprilike koju imamo danas u svijetu i zbog toga i zapad, pa čak i istok i čak muslimani često nemaju povjerenja u islam upravo zato što smo mi svojim rugobatnim ponašanjem, svojim udaljavanjem od poslanikovog alihi selam, dakle načina života od onoga imidža koga je on uspostavio na ovome svijetu, mi smo poprilično udaljili se i onda ljudi gledajući u nas misle da je to islam. Oni gledajući u nas misle da je to sunnet. Međutim, mi smo poprilično udaljili se od tog koncepta i zbog toga je obaveza vraćanje na sunnet, oživljavanje sunneta u ovom vaktu i zemanu je far djajn za svakoga muslimana, jer ko oživi sunnet, on naravno će biti posebno nagrađivan. Tamo se čak spominje u jednom rivajetu da su moje halife nakon mene, oni koji oživljavaju sunnet. Imamo prilike, dakle, da zadobijemo imi hilafe na neki način, to jest nagradu kao su imali halife, koliko oživimo sunnet u ovom vremenu, kada je on umrt dakle, kada oživimo suštinu, dakle, sunneta i onu substancu koju je poslanik, ali islam, iznosio, a ne samo elemente da znamo ponešto iz, iz tog vremena i perioda i da to prepričavamo, da to u metrema djecu učimo. Mi treba da živimo sunnet, treba da osjetimo sunnet, treba da očutimo sunnet u svojim srcima, u svojim dušama, u srži svojih kostiju i da pokažemo drugima kakav je sunnet. Jer prvi muslimani koji su pokazali gdje go su dolazili, oni su osvajali svijet mi gdje dođemo mi smo postali jedna vrsta surogata mi smo postali jedna vrsta onaj e, opasnosti, jedna vrsta bojazni od drugih ljudi, ne, on treba kad nas vidi da, da, da odma o, da osjetiš u njemu da on e, na neki način e, osjeti zadovoljstvo, a ne da, da bježi od nas e šta je to što je došlo do ovakvog stanja u svijetu on, dakle, to je upravo zbog toga što nema jedne izvaredne, dakle, prilike da se islam, odnosno sunnet, upozna da se primijeni i zbog toga mislim da ovaj slušalac koji je postavio pitanje neka ga Allah nagradi da je u istinu potrebno poznavanje sunneta, ovo je prilika upravo ovo, Allah je možda i dao ovo kao milost ljudima da bude nešto, da se okrene nešto protiv poslanika, ali i salami sunneta da bismo mi shvatili da trebamo upoznati ali i salama kakav je u istinu bio, zato vas pozivam braćo i sestre, svi slušalci radio nava bez obzira kojoj religiji pripadali upoznajte poslanika ali i salam pa ćete vidjeti da on nije ono kako ga opisuju, da on nije ono kako ga crtaju, vi slobodno upoznajte, imate prilike, imamo literature govore na našem jeziku, imate na engleskom, imate na drugim jezicima, čitajte, pogledajte, vidite, pa ćete vidjeti da smo mi poprilično se udalili od njegovog puta, od njegovog časnog sunneta, a ukoliko budete to iščitali, pročitali, analizirali, vidjet ćete da ćete naći sebe. Ja sam u Americi imao prilike poznati jednog Jusfa, plavog Amerikanca, nije dakle crnac, nego bjelac, i on je, kaže da ga je zadivio onaj taj odnos e, poslanika, ali i i životopis prvi četvorice halifa, kada ja sam bio ljekar je on, ali je bio u bolnici na pregledima i on je uzeo časopise koje je čitao jedan musliman na engleskom jeziku, o njemu je bilo dosadno da leži u bolnici i kaže mogu li ja malo uzeti ovaj časopis, ovaj mu je dao, a bili su nastavci u Aleyhisselamu, prvoj četvorici halifa i kaže vjeruj mi ja sam, ja sam bio onaj prilično indolentan prema vjeri inače, a e, islam sam mrzio zato što su smatrali da je to vjera terora. Kada sam čitao te tekstove, ja sam se zadivio. Kaže, kada sam čitao te tekstove, ja sam vidio da mi takvi trebali biti. Kao Ebu Bekr, kao Omer, kao Osman, kao Ali, radi Allahu talanum. I ja sam se zadivio tim ljudima, zadivio se njihovom poslaniku, ali islam, i rekao, ovo je naš put. Ja ne bih smio završiti ovaj život bez cijeđenja ovih ljudi i u istinu je prešao na islam i bio jedan od ljudi za vrijeme e, rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu koji je puno pomagao bošnjacima i koji je puno brodova sa hranom i lijekom iz Amerike uputio za Bosnu i Hercegovinu. I kažem, takvi primjera ima puno. Dakle, on nije onaj bio pripadnik islama. On je čak i mrzio islam. Ali pogledajte kada spozna suštinu stvari, kada vidi šta islam jedri, šta donosi, šta donosi sunnet poslanika, ali i salam, on jednostavno bude razoružan. Njegova mrž mržnja postaje ljubav, kao što je Omer mrzio, ali i salami krenuo da ga ubije, ali na putu kada je osjetio, čutio Allahove riječi, sure, fusilet ili neke druge, vidjeli ste, on je rekao, ja Resulullah, nekada sam te najviše mrzio, a sada te Allaha mi najviše volim. E to je ono što jedino može islam donijeti, a pravi sunnet naravno razruža čovjeka i njegovu mržnju. Sunnet donosi ljepotu, donosi ljubav, donosi selam, donosi spas, donosi mir, donosi miroljubivu konzistenciju. To je ono što je potrebno današnjem čovjeku u jeku ovi ratova, u Iraku, u Palestini, u rijeku ovi agresije na Bosnu i Hercegovini, ono što imamo na raznim dijelima svijeta. Islam jedino nudi tu miroljubivu konzistenciju. Ovi drugi koji govore, upravo zato govore što znaju da Islam nudi najljepše stvari stvari, što je islam najbolja baklava koja najbolje odgovara našim ustima i svakom čovjeku na ovome svijetu. Zato jeste voliki napad, to je jasan znak da pomalo ideje u svijetu imaju krizu, da one na neki način već pomalo gube ona, jel tako, tu, tu, tu svoju boju, da one postaju sve više tamne i sive, a znaju da islam jednostavno jedini može to zadovoljiti. I prema tome, samo ja pozivam sve vas koji niste još to osjetili, tu ljepotu, taj ukus, taj slast, da vidite tu ljepotu, jer kaže poslanik ali i salam čovjek, ako hoće da osjeti slast imana, onda mora da bude en je kun Allahu wa rasuluhu habbe ilaihi mimma sivahuma. Da mu Allah njegov poslanik ali i salam budu draži nego sve ostalo. E mi to još nismo osjetili često, brojni od nas, zato je vrlo bitno da osjetimo to, da tu ljepotu osjetiš pa ćeš vidjeti onda kako se sve stvari predaju, kako sve kocke se dolaze na svoje mjesto, kako taj mozaik biva ispunjen sa tim pravim elementima i kako osjetimo tu ljepotu ljepotu koju ne možemo osjetiti nigdje, ni u disku, ni u klisku, ni u kafani, ni u mejhani, ni na univerzitetu, nemate nigdje ljepote, nema nigdje ti, te divote koju može jedino islam da pruži i ljubav prema Allahu i ljubav prema njegovom poslaniku Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Zato mislim na kraju da kažemo da je u istinu uh, sljeđenje poslanika alaihi wasallam naš prioritetan, prioritetan zadatak da bismo sebe spasili, izvukli, jer samo sa njim mi možemo tamo gdje treba. Samo sa njim mi trebamo i mi možemo u džennetske ljepote i zato pridružimo se njemu. On nas vodi, on nas zove, on nam daje put ukaze, on je postavio znakove na putu i pokazuje kako treba da idemo, kojom vožnjom da vozimo, na kojoj krivini da skrenemo, na kojoj raskosti da pređemo i da na neki način dođemo do ovih džennetskih ljepota i džennetskih perivoja koje jedino može ponuditi lijepi islam. E, idemo dalje, 062-215-541 je naš kontakt telefon, imamo dosta vaših pitanja koja su pristigla. E, ja bih se samo nadovezao na ovo pitanje prošlo uh, e, situačno danas kada mnogima pričamo o sunetu, o poslaniku sallahu alaihi wa sallam, o hadisima, ljudi zastanu i kažu ja nisam zapamtio da je moj djedo to radio ili moj djedo radio drugačije ili moj babo to mi je slično i baš i ne prihvataju tako jednostavno ono što se kosi s onim što su znali iz svojeg života i kako su praktikovali njihovi stariji i sunete. Naravno, ako je e, praksa e, koja je bila i prethodna u suglasu sa šarijatom, dakle, mi ćemo to naravno nastaviti sa nekim blagim izmjenama, jer mnogi stvari kod nas u naših prededa i pranana su na neki način u skladu sa islamom i treba očuvati naravno i njegovati, jer su oni do nas i donijeli, jer da nije njih 500 godina, da nisu čuvali, očuvali tu žišku islama, da nas je ne bi ni bilo. Međutim, to ne znači da mi nemamo neki e, falsifikata, nemamo imamo neki stvari koje su vremenom uvedene i ono što vremenom se uvede mi to trebamo naravno očistiti isto kao što imate evo vidite onaj naše hanume gledaju da očiste televizor ovi momci koji rade na kompjuteru trebaju svoj računar malo nekada da očiste jer dođe vremenom prašina nemoguće je da vi koristite godno dvije računar vaš kompjuter da na njega ne padne prašina nemoguće da imate televizor da na njega ne padne prašina nemoguće da imate regal a da na njega nekada ne padne prašina dakle moramo to nekada očistiti i de, 30 gotovi i tako dalje. E, to je dakle znak da i mi vremenom imamo stvari koje se natalože. I zato je Allah Žešanu Kako Ali Islam kaže, onaj naravno svaki 100 godina slavo obnovitelja, svaki sto godina i dakle u jedan narod da obnove odnosno tu prašinu te insinuacije te e, je tako kako bi rekao kalemljenje koje je vremenom stiglo da se pomalo očisti to ne treba da nas puno muči jer evo pogledajte mi nekada imamo na svom tijelu imamo tijelo koje nam je Allah dao nekada imamo strani recimo onaj strano tijelo koje nam se pojavi imamo neku izraslinu hoćemo mi trpiti tu izraslinu nešto što nam smeta ne to je nešto što nam je nadošlo ili neka prijavština koja dođe, imaju sapunima ili detergenti kojima se to skida. E tako šarijat ima dakle svoje viđenje. On hoće čovjeka, Allah hoće čovjeka čistog. Evo vidite mi kad šaljemo čovjeka na onaj svijet, i da li bio džunup ili ne bio, mi njega okupamo. Ima njega lijepo ili onaj gasal ga lijepo okupa. Zašto? Želimo da ga pošaljemo čistog pred Allaha gospodara svemira. Pa zar mi ne treba da čistimo svoju vjeru i ono što dođe kao natvor, a dođe svakome čovjeku, uvijek se nešto nabaci. Zato, ali sallam i kaže, vidjeli ste da onaj sada kad to fitr se daje za vrijeme Ramazana, upravo da očisti nešto što nam je došlo svjesno ili nesvjesno ušlo u naš post i malo ga okrnilo. I to je znak. Također zikr nakon namaza koga obavimo, jedna vrsta onaj e, poliranja, sređivanja, čišćenja namaza, dakle nešto uvijek čovjeku naumpadne što ne bi možda trebao da mu naumpadne u namazu i e, onda to sa zikrom čovjek na neki način očisti. Tako i ovdje, dakle sa e, našom svješću da će vremenom biti ubačeno, nemoguće moguće da kroz tolika stoljeća ne dođe nešto što nije od islama, nešto što dođe kao produkt nekog sela, nekog džemata, nekog mjesta, nekog čovjeka, nekog uticaja, jer evo vidite i mi sami, ko sve nije studirao od, e, ne znam, Rijada preko Medine do Londona, Vašingtona, Moskve i normalno da tu ima uticaja. Onaj koji je bio u Moskvi ima moskovski uticaj, onaj koji je bio u Medini ima medinski uticaj, onaj koji je bio u Beogradu ima beogradski uticaj, koji je bio u Sarajevu ima sarajevski, prema tome ovdje onaj, na neki način e, ima ti rad razni boja i dezena, a obzirom da je islam bezbojan, mi trebamo pomalo te boje sklanjati, nama ne treba u islamu kolor, islam je toliko lijep, da je on sav ono, u lijepim šarama, najljepšim, i Allah ga je dao takvim, i mi ćemo se truti, naravno, da sve očistimo ono što je došlo, ali pa jedan lijep, e, fin način, ne treba to rati silom, nego imaju, naravno vidjeli ste hiruzi koji otklanjaju ono što, što je vremenom na taložu se došlo ili nekakva operacija koja se treba izvršiti, treba specijala za to uradi, tako i mi trebamo vidjeti šta, u kom periodu se može otkloniti i kako na jedan najbezbolniji način, tako da nakon tog otklanjanja jedna vrsta, je tako, onaj kako veko poravka može da se, a ne da čovjeka kad tomu učinimo, kada onaj e, operiramo e, bez stručnosti kao što imate ljudi ako vidi da je čovjek ugrožan uzme nož i kaže da ja tebi zasjećam stomak, da ja vidim šta tebi tamo fali unutra, možda ti je neki kursus nastao među srijevima i onda čovjek naravno ako bi mu razrezao stomak, on bi ga na taj način ubio. Prema tome i mi moramo voditi računa samo kada, u kom vremenu i prostoru, kako i kome, koliko, dakle, pilula dati, jer ukoliko damo čitavu onu času pilula, čovjek može da podlegne, iako pilula inače ozdravljuje čovjeka, ali ukoliko se pretjera također, tako i u vremenu i prostoru, mi trebamo vidjeti šta su prioriteti, šta je ono što nama krnji vjeru da otklonimo odma, a šta je ono što bi se moglo vremenom otkloniti, to ćemo naravno raditi sa naravno stručnjacima je raditi sa onaj metodom kojim je radio poslanik sallallahu alaihi sallam on je pokazao kako i kojim fazama šta je oslanjao, šta je bio prioritet zato ste vidjeli koliko je bilo mahana u početku, čak alkohol, sve ostalo prostitucija međutim alaihi sallam prvo počinje dakle sa izgradnjom akide u čovjeku sa vjerom, a ta vjera jedno po jedno onda otlanja, tako da mislim da je kod nas sada obaveza povratka čiste, prave, nepatrune vjere, vraćanja ljude E, ljude dakle na, na pravi izborni kurtan i na sunet poslanika ali islam a sve ove devijacije, sve ove anomalije sve ovi nedostaci, oni će se vremenom išla Allah utala jedan po jedan da uklanjaju Poštovani slušatelji, vi koji ste se nakon uključili, večeras je prva emisija u ciklusu upoznaje svoga poslanika, gost predavače dr. Šefi Kudić. Mi nastavno dalje sa vašim pitanjima. Da li se vaš uvažen gost slaže sa mnom da skromnom znanju bošnjaka o islamu doprinose i oni koji su dužni da pričaju o islamu, a oni su to shvatili kao i svaki drugi posao, oni koji radi recimo od 8 do 3. Naprimjer, u Sarajevu ima toliko džamija, a samo se u njih par održava predavanja. Našem narodu se slabo priča o islamu ovako nije to sklanje samo kod nas, to je u čitavom svijetu i u većini zemalja, naravno, a to jeste posljedica ove stagnacije i ove letargije u kojoj se danas muslimani nalaze. Upravo zato što je džamija izgubila svoj, svoj dakle, prvobitni smisao. Jer džamija u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegova džamija u Medini, pa i ostale džamije, kasnije u islamskim svijetu, islamskim centrima, su bile, dakle, e, prve učione, prve molione u kojima se i molilo i klanjalo i zikr činilo u kojima su ljudi saznavali, učili to su bile prve medrese, prvi univerziteti to su bile prve bolnice to su bile prvi parlamenti prema tome džami se mora vratiti uloga i smisla u koja ona ima džamija u arabskom znači od e, džemea znači skupiti prema tome tu se narod skuplja i zato je Ali Salam njemu su donosili djecu da im tahnik učini u džami oni djeci na djevo imena u džami dakle djete kada se rodi dođe u džamiju i kada su isplaćali čovjeka na dženazu to je bilo i džamije kada ljudi klanjaju namaz pa izađu pa klanjaju dženazu namaz isprate svoga brata do njegovog zadnjeg dakle u zadnju tu stanicu do zadnjeg staništa njegovog kabura dakle sa rađenjem se ulazilo u džamiju sa smrću se izlazilo iz džamije danas su naravno džamija je zaobiđena od ljudi imate ljudi koji nikada ne uđe u džamiju. I normalno onda kako ćemo očekivati jedno poboljšanje stanja i kod nas i u svijetu ako je to tako. I zbog toga ja naravno predlažem da, da se naše džamije e, dakle, dovedu u jedan taj rezon koji je nekada bio u početnom vrijeme islama i naravno ukoliko se u njima vrati ono mjesto koje džamijama pripada, to je ne samo da budu molione, dakle se moliti Allah, nego da to bude mjesto za namaz i mjesto za zikr, ali da bude i mjesto za fikr, to je za razmišljanje, da to bude mjesto gdje su učiti tefsir, hadis, fik, gdje su učiti sve ove znanosti danas, gdje svaka znanost je Allahova znanost ukoliko je usklađena prema njegovim zakonima, prema tome da se uči u njemu i matematika, i fizika, i hemija, sve ostalo, naravno ne, ne sporeći ovo što radimo u svojim redresama, školama, na univerzitetima, to ima jednu svoju obliku, naravno, a ovo je nešto što bi bilo vezano za ovaj duhovni dio koji bi trebao da nas sve okuplja. Jer ako džamija okupi matematičare, okupi fizičare, okupi hemičare, okupi medicinare, mi ćemo onda na neki način imati obrazovane ljude koji dolaze u džamiju da on zna osnove i iz tefsira, iz hadisa, iz fika, ali Boga mi da zna i osnove iz prve pomoći, da zna osnove recimo onaj matematičke osnovne stvari, jer imate ljude koji nema šanse da ode u školu, imate ljude, studente koji bi rado da studiraju, ali nema novaca da je mogao da studira. Evo tu džamija, jer tu će ljudi dolaziti kao što je bilo u prvo vrijeme islama, svi stručnjaci, svi oblasti koji dolaze u džamiju, naravno on će podučavati ostali narod svim ostalim znanostima i bar će imati utemeljenje u teme. Osim toga, džamija treba prije svega da njedri pravi moral i pravo islamsko obrazovanje. S druge strane, džamija će biti mehanizam očuvanja morala i moralnosti kod ljudi. Jer vidite, Ispanika li se vam kaže da kakvu nagradu ima čovjek koji stalno ide u džamiju, kakav ima nagradu onaj koji uzme propisno abdest i onda iščekuje namaz za namaza. I zamislite kada mi čekali onaj koji nema drugog, recimo onaj posla, nije zaposlen, danas imamo, evo, vidite kod nas problem nezaposlenosti, ljudi kukaju. A zamislite kada bi on došao u džamiju pa iščekivo namaz, pa tu čuo nešto hajra, pa čuo neki hadis, pa čuo ajed, najmanju ruku on će da bude sačuvan, da ne ode u nešto što se naziva alkohol, da ne ode u nešto što se naziva gorjiva, droga i ostale toksikomanije, da ne ode u brojne druge e, anomalije, on će bar biti sačuvan i to jeste smisao i svrha džamije, jeste smisao i svrha namaza, da čovjeka odvrati inna salate, tenha anil fašaj wal munker, kaže Allah Želešanu. U istu namaz odvraća od onoga što je loše, što ne valja. I vidite, namaz bi bio taj koji bi nas odvraćao, a između namaza onaj koji nema drugoga posla mogao bi. Vjerujte, evo, braćo moja i cijenjene sestre ja, mene duša boli od ove, ove naše omladne koja provodi vrijeme u kafanama i mehanama. Vjerujte, da to vrijeme provede u našim džanijama. Vjerujte, za dvije godine svaki omladinac i mladinka mogu postati hafizi Kur'ana. Mi bi na ovaj način imali punu Bosnu hafiza Kur'ana. Mi imamo punu Bosnu sad drogeraša, pijanica i bludničara zahvaljujući tome što smo džamije pretvorili u kulturno-istorijske spomenike, a ne u univerzitete koji morali da budu. I naravno, ovo je naš cilj i zadatak. I svako onaj ko skrnavi vrijedno žamije i odvoji je od života i dadne joj samo, dakle, onaj ključ kad treba otključati džamiju, klanjati, vakati, ponove i zaključati, čini jedan veliki grije koji nema pravo na to. Jer džamija nije nikada bila zatvorna. Pogledajte samo, recimo, biografije velike učenjaka. Uzmite biografije Ebu Hanife, kome sam ja pisao u onoj knjizi Ebu Hanife i namaz na etiskom mezeru, vidjeli ste da, da su ljudi čitavu noć provodili, Ebu Hanife znao čitavu noć provesti u džami, dakle ne najveće do sabaha džamija nikad nije bila zatvorena, nikad nije zaključana, kod nas je u pol dijela dana zaključana. I naravno mi ćemo reći zato što ljudi da ne bi dolazili, da ne bi ovi, da ne bi priljali, da ne bi nešto uzmali. Nemojte, to nije opravdanje. Mi možemo u svakoj džami da nađemo svaki dan po jednog dežurnog čovjeka jednom, jedan dan mogu ja da budem dežurni, drugi put ćeš biti ti i svaki dan da odredimo po jednog čovjeka koji će voditi računa i o tome da se ne otuđi stavi džamije i da vodi računa o disciplini u džamiji. Ali džamija mora da dobije svoju svrhu, jedino tako možemo ozdraviti ovo društvo, iskorijenti drogu, skrenuti alkoholizam, jer ljudi kad nemaju šta da rade, oni onda pravi probleme. Ljudi izmišljaju nešto. On sebi traži, dru, traži društvo. Mi moramo to društvo naći u džami. Stari ljudi sa starijima, žene sa ženama, omladna sa omladnom, djeca sa djecom, a za sve ima mjesta u džami, ima pored džamije. I to mnogi centri u svijetu rade. Ja kad sam bio u Americi, ja sam se zadivio, jer sam smatrao da je kod nas organiziran vjerski život izvaredno. Međutim, vidio sam tamo da je sto puta organiziraniji nego kod nas oni imaju pri svakom centru u Americi, islamskom centru i žami imaju, imaju jednu vrstu obdaništa, imaju jednu vrstu patkalica za djecu i tamo majke kad dođu gledaju filmove o islamu, djeca imaju svoju, dakle, raju s kojom se zabavljaju, a to su sve naravno muslimani, oni koji tome ih omladna ima svoja mjesta imaju pri džamijama dakle određene prostore u kojima mogu da, da pojavljaju stoni tenis ili nešto drugo i prema tome oni slobodno vrijeme tu provode i provode slobodno vrijeme gdje nema psovke provode slobodno vrijeme gdje nema alkohola provode slobodno vrijeme gdje nema nemorala i to je ono što što može ozdraviti naše društvo a mislim džamije zar može išta biti ljepše od naših džamija uz koje bi trebalo praviti jednu vrstu ovi naši jel tako dodatni e, e, kako bi rekao prostora gdje ćemo sačuvati našu omladinu istinu. Jer vjerujte, kada je sačuvamo tu, onda ćemo daleko manje, daleko manje ulagati u liječenje tih bolešćina, bolesti poput side, poput ovi svi onaj strahoviti bolesti koje imamo danas u svijetu, ali to je upravo zbog toga što je zapostavljen ovaj odgoj i što je zapostavljena uloga džamije. Mi ćemo nastaviti dalje, imamo još pitanja, tri slična pitanja, tako ću ja sva tri pročitati koliko današnji mediji doprinose lošoj slici muslimanima, da li naši učeni ugledni muslimani svojim autoritetom mogu doprinuti da se promijeni odnos medija prema muslimanima? Zatim, može li nam vaš gost prokomentarisati dvojicu šarlatana koji po medijima pričaju o islamu svašta? Mnoge od uglednih bosanskih alima su prozvali po ružnome. Oni se pozivaju na poslanika sallahu alaihi I treće pitanje koje je također slično ovome, ako su ulema nasljednici Allahov poslanika sallahu alaihi wa sallam, šta kažete za one koji vrijeđaju ulemu, mislimo na knjigu u kojoj se vrijeđaju Ibn Temije, Ibn Kajim i ostali? Ma naravno, ovo je najbolji znak kako se lonci pobrkali i kako su ljudi pobrkali harfove. Naime, e, zna se jasan stav islama prema svemu i ja ne bi želio puno komentarisati. Znam da, da mediji doprinose u istinu jednoj rugobatnoj slici inače religija u islamu posebice. I naravno to je i naša krivnja jer mi moramo što je moguće više ući u medije jer narod e, naravno ako ima potrebu za neki narod za pjesmom, neki ima za kulturom, neki ima za filmovima, imamo i mi naravno kao vjernice, većina nas je vjernike imamo pravo za svojim moralnim životom života imamo pravo za svojim vjerskim i duhovnim životom i taj duhovni život se mora naravno E, kako bi rekao, isposlovati da bude putem medija, da bude govora ne samo o islamu, kršćanstvu i židovstvu i svim ostalim religijama, ali se mora u islamu na jedan temeljen način govoriti. I vidite da, recimo, kroz naše razne emisije u centralnom zatvoru dolazi homoseksualci, dolazi svak, samo rijetko će doći čovjek koji će afirmirati istinu i dobro, ali će doći onaj ko afirmira, vidjeli ste evo sad često, one nagrade za filmove dolaze za one ljude koji promoviraju homoseksualizam. I gotovo nemate uzadnje vrijeme filma da ne pogledate, a da se u njemu ne afirmira homoseksualizam ili neka druga vrsta ovih bedastoća koje danas imamo. A rijetko su filmovi koji, dakle, afirmiraju poštenje, dobro, a da ne govorimo koji afirmira islam. I zato nije čudice što narod toliko loše misli o islamu i narod koji loše e, spoznaje islam, upravo zbog toga što je sve usmjereno protiv pravi vrijednosti i pravi onaj kvaliteta koje jedino može naravno da pruži, pruži religijnost u ovom slučaju islam. I zbog toga je na nama zadatak da nađemo načina kako da, da, da plasiramo ideje putem e, naših medija i pisani i ovi drugi i da dođemo do tih spoznaja koje naravno narod koji je kao jedna vrsta naravno ona je tako tog stada ne može učiniti ukoliko nema dovoljno pastira koji će to stado sabrati na jedno mjesto ili ga usmjeriti. U ovom slučaju kod nas mediji usmjeravaju više nego što ulema usmjerava i tu jeste problem. I zato nam jeste ovako stanje da sluša da naravno ulema koja slijedi poslanika ali i salami koja slijedi Allahov govor onda bi sasvim drugačije bilo nego upravo evo vidite e, brojni šarlatani dolaze i na radio na televiziju od homoseksualaca do oni koji na neki način predstavljaju evo vidite islam u jednom ružnom liku obliku koji optužuju i devalviraju sve ono što vrijedi i ono što valja i zbog toga naravno na nama je zadatak da svi svojim e, kanalima svojim mogućnostima svojim utjecajem radimo na tome da koliko je moguće islam predstavi onakav kakav jeste i da se pokuša slijediti dakle ona ulema u istinu koja poznaje šarijet, a ne oni koji onaj optužuju sve i svakoga i kod nas, što bi rekao šeji Muhammed El Gazali, Rahmetullah Alihi koji umro prije nekoliko godina, on kaže nahnu duat, lesna bi kudat mi smo daje, nismo kadije mi dakle treba da pozivamo ljude a ne da presuđujemo jer šta ćemo da rati Allah na sudnjem danu Vodite računa, braći, o tome. Ako mi obtužujemo ljudi, ako mi osuđujemo ili presuđujemo, pa šta je onda, šta će Allah raditi? mi smo već presudili, mi smo već potipali po džahennemu tamo hiljade ljudi već do sada kroz istoriju i, i evo dan danas. I to je to je znak da da se čovjek kvarta ono što nije njegovo. Jer šta ćeš u moravu ako ne znaš da plivaš? I misli, da voti računa o to već, te mljona ovaj, strujanja odvesti na drugu stranu, a nas nažalost odvode i to jeste cilj nekome naravno i ko stoji za toga. Ja u to neću da ulazim, samo znam da to nije uopće islamski princip, to samo može da bude neislamski princip i to je ono što nikako ne ide u prilog islamu imamo muslimanima i zato smo mi dužni zato što onaj često onaj, na neki način imamo šanse da djelujemo na medije, da djelujemo na to da mediji što više promoviraju pravi vrijednosti, pravi kvalitet pravi moral, a imamo načina naravno i to da, da pokušamo urati kao što imamo danas je ovi lokalni medija preko koji se može djelovati da se afirmira istina jedan od tih medija naravno i ovaj naš medio radio Naba, hvala Bogu jer prema tome sad treba u svakom mjestu naći načina i prostor سورہ da se kroz te medijske kuće nešto kaže kvalitetno, lijepo, o, dakle afirmativno o, o našoj vjeri, odnosno o elementima kojima ljudima treba, a to je ljudi su opustošeni, duhovno opustošeni, oni su psihički ubijeni, oni su slomljeni, njima treba vjere, njima treba morala, ovaj narod pati od, od nemorala, zapadu, ne možemo ponuti puno nauke i tehnike, ali možemo ono što oni nemaju, to je akida, to je Allahov menhež, to je put koji oni nemaju i oni će od otići naravno i svi mi sa njima zajedno u toj lađi koja je već probušena i buši se na hiljadu načina, mi ćemo zajedno s njima otići i strovaliti se i potopiti se gore nego Titanic. Jedini način jeste da vratimo dakle e, način e, i u naše medije, u naš kompletan život da vratimo tu moralnost, tu duhovnu E, raspojasnost koja je ovamo izgubljena, pa kako bi rekao, duhovnu tu puninu koja je izgubljena, a ovu jednu vrstu ove, kako bi rekao, duhovne praznine koja je već ukazana i na medijima i u našem životu, vidite da, da, da, da u istinu te prave vrijednosti ne vidite i nigdje, prave vrijednosti koje, koje su najljepše, najfinije, koje mogu jedino ovo savremeno čovečanstvo koje se nalazi na bespuću i na samoj ivici kataklizme mogu da vrate u prave redove, tamo i nema, vidite, po našim emisijama institucijama ko se dovodi, šta se afirmira od naj oni loših strani elemenata, od najvećih štetnosti negativnosti anomalija do evo vidite ovi svi bedastoća koji ima ovih dana i na televiziji na radiju a ono što vrijedi, što je lijepo ono što je univerzalno vrijedno poput istine ljubivosti istine, pravde, ljepote toga nažalost nemate i to jeste najveći onaj znak da je šeitan osjetio da islam galopira da nadire, da prodire, da sebe dolazi, da će doći, to svidjelo se drugima, ne svidjelo nama, ne svidjelo, svidjelo to, Allah je proces postavio i on dolazi islam, dolazi i vojstvo islama je tu, prema tome nikoga ne može zaustaviti i zbog toga jeste ovo, kao što vidite u svijetu, jedna volika nadiranja, jedna volika mržnja, a mržnja dolazi upravo zbog toga što, što znaju da nemoguće zaustaviti tu ljepotu i ovu slavat koju pruža naša lijepa vjera i zbog toga su svi naravno ustali da onaj na neki način pokušaju spriječiti ovo jedno rastrivanje vjere imana u ljudima, a to vidimo svakim danom u čitavom svijetu sve više omladne u džame, sve više omladne koja ostavlja te anomalije koje imamo, samo nažalost to što mi koji smo odgovorni za to često onaj e, znamo da prespavamo, a da mi ne učinimo jedan svoj korak da bismo i mi pospješili na tom planu. Pa eto, nadati se da će i znači, ove naše, hvala Bogu, emisije i naši apeli uroditi plodom i nadati se da će naravno i našoj zajednici, kako vidimo, ima određeni pomaka, inša Allah, utala, da će to sve više i više uroditi plodom i da ćemo jednoga dana, naravno, e, islam islam predstaviti u njegovom pravom liku, obliku i njegovoj pravoj punini i cijelini. Inša Allah. لما دعا الله داعنا أكرام الأمم večerašnje emisije kazao smo da ćemo raditi do 22 sahata, ali imamo dosta vaših pitanja, pa ćemo što sada pokušati i odgovoriti na neka koja su pristigla. Salam alaikum, alaikum salam. Želim reći da danas mnogi muslimani često govore o Božjem poslaniku sallahu alaihi wasallam, također se nadmeću u pamćenju hadisa, ali nisam siguran da se vladamo po naučenom to je ono što smo imali prilike ranije čuti, dakle često imamo brojne informacije, znamo podosta u našoj vjeri, ali Boga mi u primjeni vrlo malo od toga sprovedemo. Zbog toga e, ja apeliram naravno na svakog od nas da ono što zna pokuša sprovesti u svome životu. Upravo jeste poslanik, ali islam uspio zbog toga što je ono što je govorio, to je radio. A ono što je radio, to je govorio. I uopće nije bilo nesuglasja između riječi i dijela, između teorije i prakse. To mi moramo pokušati urati i naravno bolje da čovjek zna tri hadisa da je primjeni u životu, nego da je zna hiljadu, a da nijedan od njih je primjeni u životu. Zbog toga je na nama zadatak dakle da to ubrizgavamo svijest sebe, svoji porodice, svoje djece da znaju i kada djete počinje da uči jedan hadis da kaže sine primijeni od toga nešto, pa tako kad primijeni da nauči drugo, jer Abdullah ibn Mesud i brojni drugi ashabi su govorili da nisu učili nikada više od deset ajeta kada ne uče deset ajeta onda i primijene u praksi, pa onda su išli dalje tako se kaže da je Abdullah ibn Omar radijallahu tala anhuma za koga se kaže da je najstriknije slijedio poslanikov, ali islam sunnet i njegov život, životnu praksu hadisu kažu da je učio suru Bekaru deset godina a bio jedan od najinteligentnija shaba Zašto je učio deset godina? Zato što kaže jedan mufeser da se u suri Bekara nalazi oko hiljadu farzova, naredbi oko hiljadu zabrana harama. Trebalo je dakle te naredbe primijeniti u životu, trebalo se harama konti, pa je Abdullahu ibn Omeru trebalo deset godina da to sve ukomponira, da sve primijeni u praksi i onda je išao na druga sureta i učio i na pamet. Tako ja predlažem naravno neka hafiza, oni trebaju da budu, da, da imamo hafize koji pamti Kur'an, koji nosi u svojim prsima, ali mi naravno trebamo, što je moguće više kad zapamtimo jedan ajet ili hadis da ga primjenimo u praksi, kada naučimo jedno fisko pravilo, jedan šarijatski, ne znam, propis, da ga primjenimo u praksi i onda će Allah dati da osjetimo i oćutimo ljepotu drugih propisa koje nismo, recimo, do tada primjenili. Sljedeće pitanje koje nam je pristilo, koliko smo dužni da izučavamo siru, to jeste životopis poslanika sa Allahom i Islama? to je obaveza koju ne smijemo izostaviti jer upravo po siru mi saznajemo za faze i metode poslanikovog alaihi salam života jer ne može se samo na temelju hadisa slijediti poslanik alaihi salam jer često ljudi ne znaju kada je hadis recimo izrečen tako postoji u tefsiru sebebin zul tako postoji u hadisu sebebin urud ili hadis dakle postoji e, e, razlog do čega alaihi salam kada u kojoj situaciji izgovorio neki hadis obični svijet to ne zna imate brojne hadise koji su derogirani ako se ne znaju onda kako postoji postupiti. Dakle, mi moramo poznavati siru i znati šta je poslanik alihi salatu wasalam u svakoj fazi uradio da bismo onda naravno mogli onaj postaviti sami sebe. I nije poslanik alihi salam isto radio u Metki, nije isto u Medini, nije isto u jednoj situaciji, nije u drugoj. Nije isto u onome kad mu dođe Beduin i onda kada mu dolazi Omer ili Ebu Bekr. Dakle, sve zavisi od toga ko je s njim, komu je sagovornik od situacije u kojoj se nađe, od e, ne znam, stanja u kome onaj čovjek bude i slično tome. I zbog toga, naravno, sira, kada je izučimo od početka do kraja, vidimo te faze na koje je poslanik Ali Islam ilazio, kako je rješavao, onda ćemo e, kroz to, naravno, osjetiti i očutiti i hadise koje je izgovarao i znati otprilike šta je u kom periodu dolazilo. Sreće pitanje, koliko je novotarija u islamu opasna i koliko se kod bošnjaka praktikuje novotarija? Naravno, to je teško odgovoriti na ovo pitanje zato što, je, što, što su o tome napisani ogromna dijela. Imate čitave doktorate napisane na ovu temu, bidato o novotarijama koje su ušle u vjeru toga. Naravno, imamo masu jednu i ja zaista ne mogu ovom priliku puno govoriti, ali u svakom prostoru, u svakoj državi, naravno, u svakom vremenu, umetu Muhammed Salama, toga naravno ima stalno se taloži, dolazi našim predložbama, dolazi kod utjecaje sa raznih strana, to vidimo, evo i kod nas, oni koji govore jedni govore jedno, drugi drugo, treći treće, prema tome, a nije sve isto, naravno, nije sve isto, ispravno, dakle, ono što nije ispravno, to je nakalemljeno, to je došlo, e, naravno, zato treba imati jedan poseban filter, jedan poseban pročistač, najbolji pročistač, zato je sunnet poslanika, ali islam, najbolji filter je zato kuranski tekst i sunnetski tekst, dakle, i to čovjek kada zna, onda lahko odredi šta je šta. Kada to čovjek ne zna, naravno, njemu može da uđe i da se infiltrira u njegov život sve moguće što nije ni u stanju da shvati ili da razumije. I zbog toga mislim da mi spoznajom Allahove riječi, spoznajom sunneta poslanika ali islam, učenjem njegovi hadisa i sire poslanika ali islam, najbolje ćemo moći odagnati od sebe sve ono što nije suglasu sa islamom, što je vremenom nataleženo, što je došlo i naravno to trebamo raditi što je moguće više bolje i zato ako nismo mi često evo, to poručujem našim večerašnjim slušateljima, našim roditeljima, ako mi nismo u stanju zaista bili toga dosta naučiti, evo prilike, evo mi imamo sada vjeronauku u školi, Pa draga moja braćo i sestre, evo prilike da svoje dijete uputiš, da ono nauči od vjeroučitelja šta je u istinu islamsko, šta nije, šta je ono što je vremeno nakalemljeno, šta nije, jer mi smo živjeli u vrijeme komunizma, u vrijeme raznih drugih izama i normalno da je puno toga nataloženo vremenom. E sad tu treba lagano, na jedan lijep način, jedno po jedno otklanjati, evo prilike imamo mrtebe, imamo dakle džami, ali imamo bogami i škole vjeronauku, eto je prilike da se tu podosta sazna stvari da naša djeca jednog dana i nama prenesu ono što je smo vremeno taložno da imi onda lagano odbacujemo jedno po jedno i mislim da će taj proces donijeti boljitak inša Allahu ta'ala i sve ovo što imamo danas od naših džamija do naših škola u kojima se izučava vjernauka da će pripomoći i te kako da se i taj trend e, novotarija na neki način zaustavi koji je krenuo i koji na neki način razara naše imansko islamsko biće. Sveće pitanje glasi, možete nam objasniti razliku između Nebija i Resula? Pa naravno to, to su onaj razlike koje puno ne znači ne bije, dakle ona je tako vjerovjesnik, vjesnik, vjesnik a onaj a Resul je vjesnik, a Nebi je poslanik, dakle onaj koji je poslan i onaj koji je donio onaj vjeru. Imate poslanike koji su dakle samo e, prenosili ljudima, upućivali a nisu dobili neku od, od objava u smislu da su dobili kitab. Imate one koji su imali kitab i oni su došli sa Risalom i zato se nazivaju Resulima. To je dakle razlika više e, akajska pa naravno kada bude neko od ovih akajdologa, ja volio da mu to pitanje postavi ostanite da preciznije, bolje i ljepše objasni nego što to ja mogu činiti. Sve će pitanje isto riječ tabut, možete nam to malo pojasniti pa tagu da označava e, svaku vrstu neistine, svaku vrstu dakle e, uticaja šejtana, e, tagu u osnovi znači dakle negativnost, znači šejtan, znači Lucifer, znači Satana i to je ono što suprotno dakle Allahu i njegovoj pravo ispravno vjeri. Tagut je nešto što odvodi čovjeka van vjere i naravno to je riječ koju Arapi upotrebljavaju kod nas je to sve ono što devalvira vjeru, sve ono što na neki način iskrivljuje vjeru i to je naravno onaj e, pod utjecajem iblisa, to je to je ta otprilike ista ista dakle vrijednostna je tako struktura koja vodi čovjeka od pravi elemenata vjere i naravno obzirom na to arapska riječ mi trebamo potrebljavati nešto što će ljudima biti blisko mnogi ne znaju kada se to spomene ali eto da znamo dakle što odnosi na šeitana na onoga koji potiče ono što ne valja ono što obezređuje prave vrijednosti a na drugoj strani jeste Allah njegov poslanik ali islam koji afirmiraju dobro i vjernici Šta reći muslimanima koji ne klanjaju, a kažu ja nikome ne mislim zlo, ja sam u duši dobar. Može li se bez namaza zaslužiti ženetu? Mi znamo da čovjek sa priznanjem Allaha Želešanu postaje vjernik, ali naravno da može puno toga ona izgubiti ukoliko ostavi e, elemente i temelje. Naravno čovjek ne može e, sutra početi kuću da pravi i reći evo ja, meni je bitno da imam temelje, znaš, i on izgradi temelje, ima petero djece, ima ženu, ona je tu na temeljima, a nikad ne napravi zidove, ne napravi stubove. Ali Islam kaže da je salatu ima du din, da je, dakle, namaz, to je stup vjere, stup kući, kako će vam praviti kuću ako nemamo stubova? Dakle, mi ćemo samo napraviti taj element da kažemo mi vjerujemo Allaha i mi nikome zla ne činimo, to je isto kao čovjek koji bi doveo ženu i djecu i kiša pada, snijeg pada, a on samo napravio one temelje temelje i kaže imam ja temelje, imam ja temelje. A žena ovamo kuka, djeca plaću, nemaju onaj djeti čime da se pokriju, viće imam ja temelje, imam ja temelje. Nisam ja na tuđoj kući, nisam ja nikome na onaj tamo, jel da naža učinio, ja sam svoj, svoj temelj napravio. Ah, babu, neka temelja. I lijepo je da imaš temelj, ali napravi ti, moj brate, zidove, gde ti malo kupi onaj tamo i vrata, pa gde ti malo postakljene prozore, pa te ti malo kupi peć, pa djeci ugri, pa djeci djeca imaju gdje da se smjeste, da se ogriju, da donesu malo hrane, nek pojedu. E to čovjek koji ostavi namaz, on praktično je porušio stubove, on je porušio zidove, on je praktično samo na, na ledini, on je na temelju, on je temelj samo izgradio, ništa drugo nema. Po tome nije to onaj pravi islam, pravi islam je onaj da čovjek ima i temene, ali da ima i zidove, da ima i krov, da ima i peć, da ima gdje sjesti, da ima gdje leći, da ima šta djeci svoje dostaviti i to je prava kuća, to je pravi domaćin, pravi musliman je kao pravi domaćin, on vodi računa o svim elementima svoje vjere i na tome namaz koji zostavi, kao što znate, on ruši svoju vjeru i on ruši jednostavno tu kuću i naravno sa samim temeljima neće očuvati zdravlje svoje djece niti svoje porodice. Imamo još dva pitanja, inša od ćemo pokušati na njih odgovoriti i onda ćemo odjavljivati emisiju. Ovo pitanje nije baš vezano za temu, ali eto da ne ostane uskraćena naša slušateljka. Da li djevojka koja se namjerava za dva mjeseca udati, može svome izabraniku pokazati slike gdje nema marami? Ja koliko znam da ima neki onaj mišljenja među fakima, međutim preovladava mišljenje da ne može da je ona dužna kao muslimanka da bude pokrivena i kakva je pokrivena, takva se može samo pokazati svome mladiću. Ali ima neki razlika, znam, među, među nekim fakima, ali uglavnom preovladava dakle većina da ne može onakva kakva jeste, jer sutra on može da, da, da nju napusti ili da prije vjenčanja ode od nje i, i probleme. A prije vjenčanja, navno, prije nego što se vjenča, ona nema pravo pokazati niti jednu svoju dlaku, a kamoli onaj kosu ili bilo što drugo. I posljednje pitanje su tamo za večeras je u jednoj džami u Visokom se prodaje pomenuta knjiga koja napada na ulemu. E, da li ima neko nadležan da to spriječi? Ja ne znam, zato vjerujte, onaj tu knjigu nisam imao prilike pročitati, samo sam čuo o njoj i ne mogu zato neki sud posman donositi, a onaj o prodaji knjige ja ne ulazim u to, mislim da bi se trebala zajednica na neki način onaj očitovati o tome i da bi trebalo onaj naši nadležni organi da da vode računa jer naravno svaka knjiga koja izaziva fitne, svaka knjiga koja izaziva nejedinstvo među muslimanima je problematična i ona je naravno onaj nešto što onaj bi trebalo da se na nju upozori. Ja smatram bez obzira o kakvoj knjizi riječ, makar nekada i istinu iznijela neka knjiga ona može da bude fitne i zbog toga nama je fitne to je dosta na ovome svijetu, dosta je među muslimanima dosta je u Iraku, dosta je u Palestini pa nemojmo sada i nakon ove agresije na Bosnu i Hercegovini da ponovo sad mi ubacimo fitne među naši, naše džematlije e, naravno ja potenciram i apeliram na sve ljude koji mogu doprinijeti jedinstvu ne samo muslimana, nego jedinstvu čovečanstva, najbolji čovjek koji može jedinti čitavo čovečanstvo je naš poslanik ali i salam, čitajmo njegove hadise, pri primijenimo njegov sunet pa ćete vidjeti da ovakvog fitneta ne bi bilo, da ne bi bilo ni čitavom svijetu, da ne bi bilo ni Europi, a da ne bi bilo ni među nama. I mislim da ovdje samo povratak pravim islamskim vrijednostima, a posebno časnom sunnetu poslanika, ali i salam i svim njegovim fazama, jasno bi doprinio e, razvoju sasvim drugačije situacije nego što imamo. Ovo što imamo, takva vrsta pisanja, nije ništa drugo nego nepoznavanje šarijata, nego nepismenost našeg naroda u šarijetskim stvarima, nego jasno, dakle, prepoznavanje onoga što nismo u stanju dakle onaj odraditi na jedan lijep način a to je mi da imamo načina da pišemo o lijepim perfektnim stvarima mi ne bismo mogli o tome govoriti nego obično one trice koje ne mogu nigdje proći mogu jedino kod nas zato što nismo shvatili spoznali ljepotu islama jer onaj koji ima friške baklave on ne može drugome poturati one bajate baklave koje su već pokvarile se. Ako od nas ono što ne valja, što je pokvarno, evo danas staruje i na televiziji, i na radiju, i na mnogim drugim medijima, i nažalost ono što vrijedi, da prava baklava, ta friška baklava, ta ljepota, taj lijep islam njega nema, nego nudi nam se sve stvari koje su već pokvarne, koje su izvitoterine, koje su dotrajale, koje su slomljene, zdrobljene, koje su na neki način samo za smeće, ako od nas, nažalost, evo sad, na neki način se potenciraju i na ovim medijima i nažalost sve ono što ne valja, što vodi ka krahu, što vodi ka nejedinstvu, ne samo muslimana, nego čitavo čovječanstvo, evo sada je prepoznatljivo i u ovoj svjetskoj policiji globalnoj, pa i u ovoj našoj mikropoliciji ili mikro ovim našim potezima koje imamo i kod nas danas u Bosni i Hercegovini. A ja ne želim nikoga ovom prilikom ni napadati, ni osuđivati, svi ćemo doći pred gospodara, Rabula Alemina, koji će nama presuditi i onda oni kad on uzme fino u svoju desnicu jel tako nebo pa nebesa pa i slomi zdrobi pa izgužva i kad uzme zemlju u svoju desnicu kako navodi Buhari u svome sahihu pa je fino smrvi u prašinu pretvori i kada kaže ene melikul ard ejne mulukul ard kada kaže Allah ja sam gospodar zemlje gdje su ti zemaljski fišpirići gdje su zemaljski vladari e taj moment treba dočekati ja čekam taj moment čekam tu radost da vidim dakle kako će Allah presuditi i zato braćo moja draga vi koji ste zastranili koji ste otišli za raznim interesima ovoga svijeta za raznim pakšišima ovoga svijeta vrate se sebi vrate se svojoj pameti vrate se svojoj vjeri vi koji niste naravno spoznali vjeru evo prilike Allah nudi ono što je najljepše i zato mi nećemo govoriti ni protiv koga, nego ćemo govoriti o afirmaciji dobra, a afirmacije zla je zaista previše na ovome svijetu i zato bar ova naša kap afirmacije dobra, nadam se da će uroditi plodom, jer nekome i kap je dovoljna, a nekome nije ništa ko je ahmak, njemu ti koliko god hoćeš maši, ko je čoran. A ko je gluh, njemu ti koliko god hoćeš liječi. A ko je ahmak, njemu ni tolja ga ne pomaže. I zato ne treba tolja ga upotrebljavati, nego lijepu riješ. Pa ko je pametan, a naši slušalci su, hvala Bogu, pametni, oni će to shvatiti. I da oni to primijene u svom životu, prenesu svoj, svojim porodcama, svojoj djeci, svojoj familiji, to je za nas dovoljno. I mi govorimo radi pametni, a budalama niko pomoć ne može, kao što navodi imam Gazali, da postoje četiri vrste ljudi s ovom i završio četiri vrste ljudi, imaju oni koji znaju i znaju da znaju, imaju oni koji znaju a ne znaju da znaju, imaju oni koji ne znaju a znaju da ne znaju, a imaju oni koji ne znaju a ne znaju da ne znaju. E takvi kaže da e, zali ima najviše. To su oni koji ne znaju a ne znaju da ne znaju. Oni su čoravi a ne znaju da su čoravi, jer ima se mrak na neki način pretvara u nešto drugo. Oni koji su gluhi a ne znaju da su gluhi, i oni koji su slijepi ne znaju da su slijepi, i oni koji su glupi a ne znaju da su glupi biti. I hvala Bogu da mi prepoznajemo to, da znamo da nekada dovoljno ne vidimo i da nam treba džozluke kupiti, da znamo da nekada dobro ne čujemo i da onaj slušni aparat nabavimo, da znamo da nekada ne možemo mnogo da shvatimo da tražimo pomoć od drugih. I evo mi naravno tražimo pomoć svakog onog koji zna lijepo prezentirati Allahovu riječ, Allahovu vjeru, poslaniku, ali salam, sunnet da to iznese i ja znam da svi oni koji organiziraju život i rad na, na ovim medijima, poput ovoga našeg radija na Aba, da pokušavaju da iznesu ono što je najljepše. E to je, kažem, jedna kap, kome je kap dovoljna, njemu ne treba ovo more insinuacija i falsifikata koje imamo po ovim našim medijima. Molim Allah, Želešanu, da nagradi sve one koji su doprinjeli jednom ovakvom organiziranom dakle, procesu u kome se govori našemu poslaniku, ali i salam, i želimo naravno da ovo naše djelovanje, ovaj rad, ne da bude na neki način dunjalučki, jel tako, e, profilirano, nego da bude na sudnjem danu, naravno, naš utek kad budu mjerena onaj naša djela. Pa molim Allaha Žešanu da očisti naš nijet, da naše intencije učini iskrenim, da ihlas ubaci u naša srca i da budemo iskreni pravi vjernici, da želimo vjeru dostaviti, a ne fesad uspostaviti. Takulu kavli haza, vas takfirullah li volekum, wa sallallahu ala sejidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani slušatelji, slušali ste večeraš prvu emisiju u ciklusu Kordanzije, džamija Kralj Fard, a cikl se zove Upoznaj svoga poslanika. Večeras znači, je bio gost dr. Šefi Kurdić i govorio nešto više o temi stanje ljudi prije i poslije poslanika sallahu alihi veselim. Da Allah svalom tala nagradi našeg brata Šefika Kurdića na ovakvom isretnom izlaganju i što je svoje vrijeme izdvojio da nam objasni i pojasni našu uzvišenu vjeru i da mu nas pomoći da podari zdravi. U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. Thank you. O čovječe, upoznaj islam. Upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja. Upoznaj svoga poslanika. صلى الله عليه وسلم sallallahu